du Nord aux États-Unis. bari kuko dukora ku bintu byerekeye ibyo bita tradition orale kuvuga ibijyanye n'imvugo bijyanye n'indimi ziriko zirahera nk'indimi bitirira abamerengere irangamerengere eh, za kera ururimi ngaha mu burundi rero rurageramiwe bimwe bidasanzwe no kuvuga gute haba mu mvugo nohera kuba kuru bajejwe inzego zihambaye muri iki gihugu benshi urabona ko babishaka kuvuga ikirundi muga ntibavuge mu kirundi bakavuga mu kirundi cy'akazuyazi cyangwa bakavanga n'urundi rurimi ubumviza mu manza atandukanye bavuga amajambo y'utuziyazi nta jambo rikatsuye ijambo riboneka rimwe rikubita mu gutwi rikaduga mu mutwe rikaryohera umutima umuntu muri kumenya agaca nk'impene dukeneye amajambo twigisha mu mashuri atandukanye kujya ntaho kajya yasesanguye akavuga ati ururimi rwo kwigishwa mu mashuri abo bandi batorana amajambo turabumva mugabo ni amajambo atajyanye n'amategeko ajyanye no kugenga ururimi no bakarorera uwitwa kupezi yavuga ati ijambo ritiwe kugira rivugwe neza muri urwo rurimi rutira riteza kwisunga amategeko agenga urwo rurimi rutira iritesunga amategeko ni ukuvuga ko ritaba rivuzwe neza rero mu kuvuga numva rero ingana abakiri bato baririmba muhora mubyumva wa mukobwa urumubesha urumubesha gaca kubita umugere gutya biraboneka ko badafite abantu babafasha mu majambo meza aryoshye ajyanye n'icyo gihe barimo izindi ngorane zibonekera mu kuvuga mu byo twigisha mu mashuri tukabura amajambo bijyanye baririmbyi nuko batagira ubacira umugani hari amajambo amwe amwe bo bonyine batanguza za sindi kibamba ngo bisigura ngo ngo sindi umustajeri none abo bana izo ndirimbo tuba tukwiye kuzihagarika kugira ntibave eh, ntihave baroga abavyumviriza cyari tukwiye kubareka bakabafasha kuri ayo majambo mashasho baba batoye hari icyo nohagaraho kimwe ni uko mwese uko ashoboye gusiga icyumviro byo bari byiza uko yoba bivuze kose mbwa nk'ubu munsi mu gitondo bise mu iradio ngo ngo naka yanyishyize ngo we ni wari yimbwa, nta sare ry'uburundi ririho ni sare repubulika repubulika ibintu nk'ibyo rero ingena byandikwa ururimi rubwira rwo ruherengetere ku nyandiko ah, ibindi ni mu mico n'imigenzo e, urwo rurimi rufasha mu kwiyerekana ni byiza utugenegene twebwe mu bahinga ntitugishaka kubicisha mu kanwa mm, n'imico n'inkino n'imyirekano mu mvugo eh, y'ikinezero nta tugenegene utugenegene n'utuntu tubi n'utuntu atatu tumaze rero ururimi rero haba mu mvugo mu nyandiko mu mico bishyikirizwa rurabangamiwe ni nk'uko tuba turasaba rero umukuru w'igihugu kugira urwo rurimi rero rubigende neza umukuru w'igihugu twatakambiye dutakamba cyane abahanuzi biwe n'umushikiranganji adufashe agire icyo bita komisiyo de regulation de la langue do regulation de la langue et ni kuvuga ashinge umurwi ujejwe gutunganya ururimi n'amateka ari muri urwo rurimi rw'ikirundi niko ruzoca rufasha abantu mm, kuvuga twumva jambo kumwe mwumvise nk'umuronzi umuronzi ni byiza yabivuze nk'umuntu yigenga ni umutodidakiti mu gifaransa mugabo kuronga twebwe tubyumvamo ukundi mu mvugo y'ikirundi isanzwe ni ukuvuga rero yuko eh, bobizana tukabisesangura ubwo rwego rukajyaho hanyuma akademi y'irundi ikaronka uburyo ikaronka icyicaro mwebwe abamenyeshamakuru mukaza tukabafasha mu kuvuga ikirundi gikatsuye hanyuma turiko turakora n'abandi bo hanze aworondera nk'uko Bill Gate yafashije abanyarwanda ikinyarwanda kikaja kuri Google turonse natwe iyo dufasha byo bari byiza yandika ikete mu gifaransa nk'ibyo tubibonye turagwa mu gahunda ni ukuvuga abantu ntibamenyere kwandika mu kirundi hanyuma bacumbe ikintu ko ikintu mfise k'ubwoba ni uko ururimi rurimo amajambo ahinyanyura atandukanye urashobora kumva ijambo umuntu yavuze ijambo kumva irindi nicyo gituma tuvuga tuti ijambo ryose teza mu ntumbero ijambo rivuzwe neza rikavuga mu ntumbero ye rikavugwa n'uwotereza kurivuga mu bihe nyezina ryaryo ni ukuvuga abantu bakurikiza amategeko y'ururimi ni ukuvuga umuntu yitse yaciye ku ntebe y'ishuri naho n'imiburi yiburi agaheza amashuri y'ishingiro eh, akoze posite fondamentale mu cyayi kaminuza kuko burya umwe ruba hejuru ugakwira hose nicyo gituma ah, nk'aha nk'abategetsi bacu bagumye bavuga igifaransa oyaye turi ko turabikora nk'ubu haraherutse gutahuka abahinga benshi hariho n'uwo mpugiye kubona ibintu byitare psikoloji ni ukuvuga ibi birimo e, amajambo meza y'ikirundi hariho batwebwe tuzi kuzisesangura mu nsiguro hariho n'abandi bize imwe n'ururimi kwandikwa ubu turakwiga ibyangombwa ko twogira akazinduzi y'ikirundi yari yaratanguye ibintu twari twarabironde muri poroje yitwa dikishoni mu rurimi eh, akazinduzi y'ikirundi ngabo ubwo buryo naho babwanwa numvise ko bari baravuga ngo nta buryo bwo hanze bukenewe babukuye aha mu gihugu je nta ngorane nimone bapfa kuboneka gusa mugabo utabonetse ntibikunda biraturemesha nk'iki kiganiro ni cyiza rwose ni ikiganiro ni ikintu cyiza rwose ega hariho abasesanguzi bimenya muga ibyo bazanye nibazane babisangiye n'abahinga natwe tubisesangure hanyuma tubisongore baganiriye na porofeseri Pierre Claver Mukarabe Ernest Pablo bagiye babona gutegura agashyitsi cy'uyu munsi nkabanda kwikebanuye ubandanye gutegabira ibiganiro vya Radio isanganira abashitsi kakera abashitsi agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi